ya'ni oiladan bo'lib musulmon jamiyatiga bitta oilani qo'shilishligini alloh nasib aylagan bo'lsin hamma kelgan azizlarimiz bugun mana shularni nikohlarini e'loniga kelib o'tiribmiz o'zi asli valima bu to'y nikohni e'loni uchun qilinadi azizlar ogoh bo'ling e'lon qilyapmiz sizlarga kim mana bu xonadonda nurullo ismli ukamiz shariatga muvofiq nikohlandilar bularning uyiga kelgan ayol bularning mankuhasi bo'ldi bulardan bo'ladirgan zurriyot inshaalloh hammalari nikoh ostida bo'ldi degan bir e'lon bo'lishlik uchun bu narsa tashkil qilingan asli o'zi maqsad ham shu lekin rasulimiz alayhissalotu vassalam va alini nikaha nikohni e'lon qilib qo'ying degan xabarlarida ozgina bir qo'y so'yib bo'lsada bir valima tashkil qilib qo'yishlikni ham targ'ib qilganlar o'zlari oila qurganlarda ham shunday qilardilar biroz dasturxon solib nishonlab qo'yardilar lekin rasulimiz alayhissalotu vassalam siz bilan bizga o'xshab bu darajada to'ylar qilmasdilar hatto onalarimizdan birlariga nikoh qilganlarida o'rtaga yog' solingan idishni olib chiqib qo'yib shundan baham ko'rishgan xolos ularni dasturxonlarida necha xil taomlar bo'lmagan ular oddiygina bir kichkina valima o'tkazardilar faqatgina zaynab onamizni nikohlarini olloh tomonidan bo'lganligini e'tiborga olingan va o'sha barakot bilan zaynab onamiz nikohlari bir qo'y so'yilib qilingan edi hatto onamiz o'zlari faxrlanardilar mana nikohimni olloh qildi deb faxrlanib yurardilar mana shunday bir faqirona kamtarona to'ylar qilinardi azizlar to'y qilishlikdan maqsad ham o'zi shu dasturxon solib duo olishliku e'lon qilishlik mana bu narsani bugun biz nishonasini ko'rib bu xonadonda ham bir dasturxon yozilibdi baholi qudrat o'zlarini qodir bo'lganlaricha chiroyli bir dasturxon solishga harakat qilibdilar bizlar endi bundan baham ko'rib o'tiribmiz buni shukronasi uchun endi bizlar bu marosimda shu umidda duo umidida yozgan bu yangi oilani haqqiga duo qilib ketaylik azizlar kuyov to'ramizga yangi oila muborak bo'lsin deymiz kuyov to'ramizga mankuhalarini alloh qadamlarini muborak aylasin deymiz ular endi bugundan e'tiboran katta mas'uliyatni qo'ylar o'zining gardanlariga oldi muhtarama singlimiz muhtarama kelinimiz katta hayot sabog'ini boshlashlikni qadamini bosdilar kuyov to'ramizga qiladigan eng birinchi biz avval bu kishiga suhbatni qilsakda keyin jamoatga murojaat qilsak kuyov to'ramizga shariatni nasihati shunday bo'ladi aziz kuyovimiz muhtaram ukamiz qoraka oilangizni alloh muborak qilsin biz nega xursand bo'lamiz chunki yangi bo'layotgan oila musulmon jamiyatiga bitta jamiyat qo'shildi oila qurishlikdan maqsadni shunday qilingki azizim alloh taolo sizga solih farzand ato qilsinku farzandingiz ummati muhammad alayhissalomni bitta a'zosi bo'lib ko'paysin oila tashkil qilishlikdan asli maqsad ham sollallohu alayhi vasallamning ummatini ko'paytirmoqliqdir bundan ortiq maqsad yo'q mana shu maqsadni alloh kuyov to'ramizga bersin alloh taolo sizga ajib bir omonatni ato qildi bu omonatni bu tuhfani bobomiz odam alayhissalomdan boshlagan edi olloh momo havo onamizni hidoya qilib tuhfa qilib bergan olloh sizga ham bugun bir muslima mo'mina qizni hadoya tuhfa qilib berdi bu omonatga hech qachon xiyonat qilib bo'lmaydi rasulimiz alayhissalotu vassalam sofiya onamizga nikohlangan mahallarida sahobalar bu yoqlarda o'tirib tortishib qoldilar bu joriya edi olib kelingan joriya ayol edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tuhfa qilingan edi buni o'zlariga nikohlarmikin yoki joriya qilarmikin cho'ri qilarmikin deb tortishib qoldilar ichlarida birlari ziyrak zehnlik sahobalardan birlari aytdilarki tortishmaylik birlari aytyaptilar joriya qildi deyapti birlari aytyaptilar ayol qildi deyaptilar shunda haligi sahoba tortishmay turaylik tomosha qilib turaylik agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam u onamizning oldilaridan chiqsalar va hijob orqasiga qo'ysalar parda orqasiga qo'ysalar demak o'zlariga ayol qilibdilar lekin hijoblanmasa demak bu joriya bo'libdi dedilar bir oz fursat o'tgandan keyin rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldidan chiqqan onamiz hijob orqasiga berkitilindi sahobalar alhamdulillah yana bir mo'mina ona ko'paydi deb xursand bo'ldilar bundan ta'sirlanadigan narsamiz shuki islom shariat bayrog'i shundayki azizlar uylangan kunidan oila qurgan kunidan mana bu sunnatga amal qilmoqliklari lozim uylangan zahoti uylangan zahoti ayollarimizni parda orasiga ya'ni boshqa nomahramlarni ko'zidan ehtiyotlashni boshlashimiz kerak chunki rasulimiz alayhissalotu vassalamning tarbiyalari shu edi islom o'sha birinchi oila qurganda to'sgan pardasini oxiri qabr bilan yakunlamoqligi lozim bo'ladi azizlar agar ahamiyat bersangiz mo'mina onalarimiz muslima ayollarimiz olamdan o'tganda ularni ustilariga parda tortiladi qabrga qo'yilinganda ham mahramlar pardani tortib turadi biror nomahramni ko'zi tushmasin deydi musulmon kishi hatto o'zining ayolini mayitiga ham nomahramni ko'zini tushishidan g'ayirlik qiladi qizg'anadi rashk qiladi mana shu hijob mana shu satr mana shu hayo pardasi oila qurilgandan qabriga qadar davom etishi kerak lekin ming afsuslar bo'lsinki hozir qabrga qo'yilayotgan ayollarni ikkitalab parda bilan berkitib ustilarida hatto ichidagi o'zini mahramiga ham havo kirmaydigan darajada berkitib birortasi ko'rmasin deb to'sayotgan birodarlarimizga qarab aytamizki ey aziz birodar qani endi tirik mahalda ham shunday qizg'anganingizda edi qani endi ayolingiz tirik bo'lib yurganda nomahramlarda shunday to'sganingizda edi tirik mahalda ochiq yurib endi bu o'likka qaraganda shahvat ham qo'zg'amaydigan bir holatda namuncha berkitasiz aziz birodar deyishimizga to'g'ri keladi chunki bu hijob tirik odamniki bo'lishi kerak edi lekin islom hatto oxirida ham shu holatda mustahkam turdi rasulimiz alayhissalotu vassalam uylangan zahoti mana bu amr qilindi va sahobalar orasida hamma hukm hal bo'ldi bizlar esa ba'zan ko'chada behayolarcha ketayotgan agar yaxshi qaraydirgan bo'lsak na musulmon na nasroniy deb ata olmaydigan bir kiyimlar bilan qo'tiqlashib ketayotganlarga qarab bu o'zining ayolimikin ayoli bo'lsa bunday qilish kerak emas edi joriyamikin yoki boshqamikin degan savollarni qilib qilib charchaydigan bir holatga keldik shuning uchun ham shariatda oila tashkil qilinishligi bilan biz nasihat qilishimiz kerak ekan azizlar bir birimizga kim g'ayirlik bo'laylik dais bo'lib qolishlikdan saqlanaylik kuyov to'ramizga ham nasihatimiz albatta o'zlari shunday niyatda turgan bo'lsalarda bu nasihatni bizdan emas shariatdan deb qabul qiladilar bu nasihatni biz qilmayapmiz rasulimiz alayhissalotu vassalam qilyaptilar shuning uchun ham ayolingizni hayolarini mustahkam qiling nomahramlar ko'zidan ehtiyot qiling ibodatga chorlashlik sizni vazifangiz bo'lsin ana bundan keyin oila boshlig'i bo'layotgan aziz bunurullo ukaga shariat tomonidan bo'ladigan ikkinchi taklif shuki bugundan e'tiboran siz endi bir o'zingiz uchun emas balki oila uchun ham javob bera boshlaysiz avval bitta o'zingiz namoz o'qimaganligi uchun javob berardingiz bitta o'zingiz taqvo qilmaganligi uchun javob berardingiz ammo endi bugundan e'tiboran siz hamma mas'uliyatni bo'yningizga oldingiz nikohda turib sizga qabul qildingizmi deganda mana shu ayolni mas'uliyatini bu ayolni iqtisodini ta'minlashdi bu ayolni dushmanlardan himoya qilishdi bu ayolni nomahramlardan satr qilishdi mana bu ayolni ibodatga targ'ib qilish mas'uliyatlarini bo'yningizga olib qabul qildingizmi deganda siz aziz birodar qabul qildim deb allohning va tirik insonlarning guvohligi oldida va'da qildingiz bu va'daga alloh sizga vafo ato qilsin umringizni oxirigacha shu vafoda turing bugundan e'tiboran uylangan birodarimiz ayolini namoz o'qimaganligi uchun qiyomatda qattiq so'ralinadi bugundan e'tiboran oilaga kirgan har bir harom luqmani yegizdirganligi uchun javob bera boshlanadi chunki ojiza zaifa kelin qizlarimiz eri nimani olib kelsa shuni yeyishga majburlar ammo siz bilan biz olib kelib berayotgan narsa zohiran halol ko'rinsada u ribo u tarozidan urib qolish u poraxo'rlik u o'g'irlik va bu qancha shariat harom qilgan narsalar bilan olib kirib berilar ekan u bechora zaifamiz yeyotgan va uning batnida katta bo'layotgan har bir homilaga albatta ta'sir qiladi va qiyomatda javob beramiz aziz birodar va barcha birodarlarimizga shariatni ushbu nasihatini mahkam ushlamoqlikni allohdan so'rab qolamiz va boshqa nasihatlarni inshaalloh qor akamiz yana o'z ustozlaridan va kattalardan qabul qiladi degan umidda qisqa nasihatimizni oxiriga yetkazgan bo'ldik allohga o'toramizga baxtu saodat bersin ushbu mas'uliyatli hayotida go'zal taqvo ato qilsin azizlar allohga shukurlar bo'lsinki amr ma'ruf nahiy munkar deb atalmish ibodatlarimizni qilib borishlikka harakat qilyapmiz mana bunday to'ylar juda ham ko'payishdan ko'payib boryapti to'ylarimizni bunday bo'layotgani amri ma'ruf bo'layotgani nahiy munkar suhbatlar bo'layotganidan biz xursandmiz lekin azizlar mana shu bo'layotgan to'y marosimlarda mana shu valimalarda haqiqatda shariatga muvofiq bo'lishligini allohdan so'raylik beriyo ollohni rizoligi uchun bo'lmoqlikni nasib qilaylik man bu yerda o'tirgan ko'p birodarlarimizga hozir imkoniyat berib turgan mahalda o'z uzrimni yetkazmoqchiman ko'pchilik birodarlar taklif qiladilar amri ma'rufga nahiy munkarga lekin azizlar mana bu gapimni to'g'ri xolisona qabul qilishinglarni iltimos qilardim bu yerda manmansirashlik ham yo'q o'zimizni ko'rsatish ham yo'q lekin biz allohdan doimo va'daga vafo qilishlikka va insonni ajratmaslikka birinchi aytilgan joyga borishlikka harakat qilamiz shuning uchun ba'zan ba'zi birodarlarimiz bizga kelib amri ma'ruf qilib bering domla desalar man bir joyga va'da qilib qo'yuvdim desam ikkinchi manga juda ham hurmatli bo'lgan odamni o'rtaga solib kelyaptilar hatto toshkentga ham boryaptilar axir men va'da qildimku ikkinchi bir odamni yana hijolat qilib mana bundanda ortiq hijolatchilikka qo'yishlikni nima hojati bor va'da qilgan inson u yerda qancha musulmonlar kutib turganligini bilsalaru mana insonlarga shariatni sunnatini amal qilishlikni targ'ib qilishlikda harakatida turgan bo'lsamu manga hurmatli odam kelib qoldi endi birinchi va'damga xilof qilaman desam unda azizlar mana o'zim nasihatga ham muhtoj bu amri ma'ruflardan bir birorta zarracha xulosa olmayotgan insonga aylanib qolaman shuning uchun ba'zi birodarlarimizni ko'ngillari ranjib qolayotgan bo'lishlari tabiiy ba'zan esa bundan ham mudhish voqealar bo'lyapti ba'zan esa eshitganda meni butun badanim titrab yig'lab yuboradigan bir holatlar kelyapti mana shu yoqdan toshkentga borib mani biror bir tanishimni oldiga kirib qorakani olib kelmoqchiman nechi pulga kirarkin degan gapni aytganini eshitganimda ko'zimdan yosh chiqib ketyapti azizlar biz gapirayotgan gap qur'on gapi buni bahosi yo'q bu baholanilmaydi azizlar buni puli yo'q biz uni iroda qilib kelmaymiz razzoq bo'lgan allohni o'ziga tavakkal qilguvchimiz alloh bizga o'zi rizq ato qilsin shuning uchun narx qo'yishlik moncha pulga kelarkan bunday deyayotgan birorta domlaga nisbatan bu gapni aytishni man hech kimga ravo qilmayman chunki umid qilamanki birorta ahli ilm birorta domlamiz buni iroda qilmaydilar olloh uchun keladi hadoyangiz bo'lsa o'zingiz bilguvchi lekin u hadoyani siz xizmat qildingiz deb emas balki o'zingizni yuragingizdan qilib berasiz lekin bu qilingan ibodatni ajrini ollohni o'zi beradi bitta kalom o'qib qo'yilganligi uchun olloh o'nta savob bersayu uni mazmunlarini aytib harakat qilib shariatni targ'ibi qilgan insonga esa olloh behisob savoblarni ato qiladi shuning uchun mana butun aziz birodarlarimdan hamyurtlarimdan musulmon aka ukalarimdan iltimos qilardim shayx hazratlarni aytasizmi boshqa ustozlarni aytasizmi bizga o'xshagan talabalarni aytasizmi iltimosim shuki betakallif xolis olloh yo'lida suhbat qilaylik bizlarni ham alloh taolo shunday qilishlikka o'zi muvofiq qilsin va'daga vafo qilishlikda alloh muvofiq qilsin azizlar mana shunday amri ma'ruflarni qilayotgan birodarlarimiz ham xolis olloh uchun bo'lishligini iroda qilishligi kerak to'g'ri ba'zan bandachilik bilan ba'zi va'dalarga xilof qilib qo'yishlik ham bo'lib qoladi lekin va'daga xiloflik deganda azizlar bu uzrsiz holatda qilinishligi nazarda tutiladi shuning uchun alloh taolodan doimo da'vat qilayotgan amr ma'ruf qilayotgan birodarlarga duo qilib turishlik siz bilan bizni zimmamiz bugun esa katta bir jamoat yig'ildik maqsadimiz allohni zikr qilishlik siz azizlar bilan bugun yuksak bir hadis muttafaqun alayhi bo'lgan hadis ittifoq bo'lishgan buni sahihligiga ittifoq bo'lgan va shu paytgacha butun musulmonlar manfaatlanib kelayotgan ogohlanib kelayotgan bir hadis xususida suhbat qilishlikni alloh qalbimizga olib kelib turibdi somiy bo'lib tursalaringiz shoyatki shu hadisga hammamiz amal qilsak bu hadis abu hurayra roziyallohu anhu tomonidan rivoyat qilinadi muttafaqun alayhi bo'lgan hadis imom buxoriyda o'zlarida ham keladi sahihil buxoriyda imom abu hurayra roziyallohu anhu aytyaptilarki qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف والقصف المحسنات المؤمنات الغافلات متفق عليه يعني أبا هريرة aytyaptilar man rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim bu zot shunday dedilar yettita halokatga olib boruvchi gunoh bor yettita qattiq katta gunoh bor bu gunoh halokatga olib boradi mana shundan qochinglar bundan ijtinob qilinglar dedi rasulimiz bizga ogohlantiryapti azizlar oxiri halokatga olib boradigan oxiri do'zaxqa olib boradigan ollohni g'azabiga uchratadigan gunohlarda gunohi kabira deb atalinadigan buyuk gunohlarda gapirib shundan yettitasi bor bundan panoh so'ranglar bundan qochinglar dedi tabiiyki sahobalar darhol so'rardilar siz bilan bizga o'xshab bee'tiborlik yo'q edi sahobalarda ular qo'rqardilar har bir gaplaridan sahobalar darhol savol qildilar ya rasululloh vama u yettita halokka uchratadigan gunoh nima ekan bizga aytib bering dedilar rasulimiz yetti gunohni asta asta sanadilar bu birinchisi parvardigori olamga shirk keltirmoqlik dedilar ikkinchisi sehr bilan shug'ullanmoqlik dedilar uchinchisi odam o'ldirmoqlik dedilar to'rtinchisi ribo sudxo'rlik qilmoqlik beshinchisi yetimni haqqini yemoqlik dedilar oltinchisi iymon vatani himoyasidan yuz o'girib qochishlik dedilar dushman kelganda qochib ketishlik dedilar va yettinchisi mo'mina muhsina ibodatlik o'zida hech narsadan bexabar bo'lib turgan ayolni zinoda gunohda ayblab tuhmat qilmoqlik dedilar keling azizlar shu hadisga yaxshiroq bir yondashib ko'raylik sarvari koinot qaytarayotgan gunohlar qaysi ekan eng birinchisi va dahshatlisi butun umr sahobai tobiinlar hozirga qadar salafi soliflar hamma ulamolarimiz kurashib kelayotgan bundan qochishlikka jirkanishligimizga lozim bo'ladigan buyuk gunoh allohga shirk keltirmoqlik shirk so'zi arabcha sharaka so'zidan olingan biror narsani sherik qilishlik lug'atda biror kishini biror odam bilan bir narsani sherik bo'lib qilishlik yoki bir narsaga ikkinchi odamni sherik qilishlikni sherik deb aytiladi o'zbekchada ham shar'iy istilohda esa ibodatga ollohdan o'zgani sherik qilib qo'yishlik ibodatda ubudiyatda ollohdan boshqasiga ham ollohdek barobar murojaat qilishlik ibodat qilishlik yordam so'rashlik istiona so'rashlik rizq so'rashlik umuman ollohga murojaat qiladigan narsani yo biror shaxsdan yo biror but sanamdan yoki qabrdan yoki o'lgan odamdan yoki tirik odamdan va hokazo nima bo'lsin ollohdan boshqa narsaga murojaat qilinarkan bu shirk bo'ladi azizlar lekin allohni o'zigagina ibodat qilishlik eng buyuk ibodat chunki rasulimiz alayhissalotu vassalam kaboirlarda gapirganlar boblaridagi hadislarda aytadilarki bir namoz ikkinchi namozda orasidagi gunohlarni mukofirat qiladi uni yuvib turadi kaforati bor bir ramazondan ikkinchi ramazongacha bir jumadan ikkinchi jumagacha gunohlarini keyingi juma yuvib turadi magram gunohi kabiralardan va shirkdan o'zingizni olib qochsangiz dedilar mana bu narsa azizlar juda ham keng bizlarni qo'rqitayotgan narsa allohga sherik qilmoqlik mana bu narsa nima ekan o'zi bu azizlar ibodatda bo'lsin ziroatda bo'lsin alloh taologa biror kishini sherik qilib bo'lmaydi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ayni mana shu shirk kufrga qarshi kurashgan mahallardagi johillarni ibodatiga qaraydigan bo'lsak ular ham olloh degan edi ular ham ollohga ibodat qilgan edi lekin ollohga butlarini sherik qilgan agar qur'oni karimda ham keladi johillardan o'sha kofirlardan so'rasangizki osmonni kim yaratdi desa olloh deydi ular ham dunyoni olloh yaratdi dedi rizqni ham olloh beryapti deydi ammo lekin o'zini butlariga sig'inib shu butimiz ollohga bizdan ko'ra yaqinroq deb ollohga sherik keltiradi mana bu katta gunoh edi nasroniylar ham olloh deydi azizlar dunyoni olloh yaratgan deydi lekin nima uchun bularni mushrik deymiz chunki ular iso alayhissalomni o'sha mahalda adashganlari albatta haqiqatda turgan nasroniylar bundan mustasno ammo adashgan nasroniylar iso alayhissalom ollohni o'g'li dedi ollohga barobar qildi mana bu shirk bo'ldi endi hozirgi zamonda nima bo'lyapti hozir siz bilan biz yashayotgan asrda qandoq bo'lyapti o'zini musulmon sanayotgan mo'min sanayotgan kimsalar qandoq qilishi mumkin bular o'zlari bilmagan holda shu ishlarni qilib qo'yadi yaqindagina buxoroi sharifga borgan edim u yerda bahovuddin naqshbandiy va ulug' ulug' kimsalarning maqbaralari bor payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qabrlarni ziyorat qilishga buyurganlar zo'rul qubur qabrni ziyorat qilinglar fa innahum tudakkirukumul dedilar u sizlarga oxiratni eslatadi dedi qabrni ziyorat qilishlikdan maqsad oxiratni eslamoqlik ulamo fozillarni qabriga borib shunday kimsalar ham olamdan o'tibdi ekanlar shunday kimsalar ham bizni duoyimizga muhtoj bo'lib turibdi ekanlar yo rabbiy mana oqibatim nima bo'larkin deb qo'rqmoqlik lozim bo'ladi lekin o'sha joyga borganimda man juda ham g'azablandim yig'ladim bo'layotgan ishlarni qilayotgan kimsalar nahot musulmonmikin nahot mana birodarlarimmikin degan qo'rquv tushdi chunki o'sha bahodinga borgan bo'lsalaringiz bir chekkada bir daraxt yiqilib turadi bu daraxt go'yo naqshbandiy hazratlarini olib kelgan daraxtlari ekan bahodir naqshbandiyni asolarini tiqib qo'yganda u daraxt bo'lgan keyin u yiqilib qolgan agar shuni tagidan kim o'tar ekan kim shu daraxtni ziyorat qilar ekan bola ko'rmaganlarga bola beriladi degan bid'at zalolat bor afsuski yaxshi yaxshi farosatli kimsalar yaxshi yaxshi musulmonman degan odamlar ayollarini daraxtni ostidan o'tkazib daraxt atrofida kabani taof qildirgandek taof qildirayotganini ko'rib yig'lab yubordim yo robbiy bular bilmayaptilar gunohini kechir deb allohga nola qildim va borib murojaat ham qildim aziz birodar sizga daraxt beradimi nima beradi o'g'il xoliq ollohku olloh qur'onda lillahi mulku samavati val ard yaxluqu ma yashau dedi osmonu yer ollohniki olloh xohlagan narsani yaratadi yahabu yashau inatha Alloh xohlagan kishiga qiz beradi yahabu yashau dhukur Alloh xohlagan kishiga o'g'il beradi au yuzawwijuhum dhukrona va inatha xohlagan kishiga o'g'il va qiz beradi va yaj'alu man yashau aqima Alloh xohlagan kishini befarzand qilib qo'yadi degan oyat bor aziz birodar daraxtga har qancha yopishmang yig'lamang agar Alloh bermasa butun umr daraxt ostida uxlasangiz ham bermaydi endi mabodo shunda o'g'il ko'rib qiz ko'rib manga shu daraxt tufayli berdi deyayotgan bo'lsangiz bu xoliq ollohni esdan chiqarganingiz mana bu holatlar dahshatlik bunday holatlarda man bir misolini keltirdim lekin bu yerda o'tirgan aziz birodarlarimiz mandanda ziyrokroq mandanda yaxshiroq bunaqa holatlarda har qadamda uchratamiz lekin gapirsak hammamiz axir bunda niyatga bog'liqku deb aytadiganlarimiz bo'lyapti biz aytasak o'sha joyda gapirsak ba'zi bir birodarlar jahllari ham chiqdi shu paytgacha bo'lib kelgan ishni qaytarasizmi dedilar man aytdimki hey birodar shu paytgacha bo'lib kelgan deganda nimani nazarda tutyapsiz sho'raviylar davranimi yoki o'n to'rt asrdan beri kelgan musaffo islomdimi rasulimiz alayhissalotu vassalamni xizmatlari alloh taoloni buyruqlari qayoqqa ketdiki parvardigori olam qolib darag'dan olloh so'rasak farzand so'rasak yoki bo'lmasa yana bir joyga bordik namangan atrofida ekan o'sha joyda bir tosh bormish u tosh qaysidir bir odamni o'tirgan toshimish agar uni silasa o'g'il berarmish qiz umid qilib silasa qiz berarmiz odamlar navbat kutib turibdi mashinalarda katta katta umumiy avtobuslarda borib navbat kutib u toshni silayotganini ko'rdim lekin ming afsuslar bo'lsinki o'shani oldida kelganlarga qur'on o'qib berib o'tirgan qorakalarimiz ham bor ming afsuslar bo'lsinki ular ularni haqqiga duo qilib ixlos qiling niyat qiling shunda beradi deb o'tiribdi yana ba'zi birlari sal ollohdan qo'rqadiganlari bo'lsa o'zlaricha aytyaptiki toshdan so'ramang lekin ollohdan so'rang tosh bermaydi toshni silayotganingizda ollohni o'ylang deyapti biz aytdikki birodar axir bu nima degan gap qayoqqa qarab ketyapmiz nima uchun bunday holatlar ko'payadi nima uchun qabristonga olib chiqib ayollarni dumalatadi bunday bunday bidat bu zalolatlar azizlar o'zimiz bilmagan holatda allohga o'sha narsada sherik qilishlik emasmi biz yana aytib qo'yamiz ekanki bizda bu alomatlar yo'q bu gapni bizga tegishli joyi yo'q deb aytamiz ekan lekin kimga taalluqli bo'lmasa o'ziz tafakkur qiling azizlar olloh qolib daraxtdan bola so'rasak olloh qolib boshqasidan rizq so'rasak agar mana bu narsani qilsang boy bo'lasan ekan mana bu narsani qilsang baxtli bo'lasan deb tursak baxt ham ollohdan bebaxtlik ham olloh tomonidan bo'lishligini bilib, bilib turib shu ishni qilsak qani bizni sof musulmonligimiz va sharrihi deb iymon keltiryapmiz yaxshilik ham ollohdan yomonlik ham ollohdan biz bundan ortiq iymonda arz qila olmaymiz shuning uchun rasulimiz alayhissalotu vassalam halokatga olib boradigan gunohlarni birinchisi mana shu shirk ashirku billah dedilar bu dahshatli narsa bu endi ko'rinib turgan kabir eng katta bo'lgan shirklardan lekin bizni siz bilan bizni ko'zimizga ko'rinmagan yana bir amal bor buni shirku sag'ir deydilar kichik shirk deb ataydilar bu nima ekan buni ko'p ulamolar kichik shirkni riyoga sanadilar riyo o'zbekchasiga xo'ja ko'rsin deb atalinadi qur'oni karimda alloh taolo shunday deyaptiqarang lil allazina hum an solatihim sahun allazina hum yurauna maun qarang azizlar vayil bo'lsin vayil bo'lsin do'zaxdagi eng dahshatli vodiy bo'lgan eng azoblanadigan joy kimga bo'lsin musollim namozxonga siz oyatga e'tibor bering azizlar namozxonga do'zaxda vayil degan joyi bo'lsin u ba'zan namozini esdan chiqarib qo'yadi ba'zida o'qib ba'zida o'qimay qoladi va u namozini odamlarga riyo qiladi dedi lekin benamoz haqida bu yerda gap ketmayapti namoz o'qimaydigan odamni ahvolini endi olloh o'zi bilguvchi bu yerda namozxon haqida gap ketyapti u namozxonki riyo uchun namoz o'qiydi xo'ja ko'rsinga o'qiydi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan bir hadis bor bu hadis imom buxoriyda rivoyat qilinadi imom muslimda ham rivoyat qilinadi buni ham abu hurayra roziyallohu anhu bizga rivoyat qilib berganlar ya'ni qiyomat qoyim bo'lganda deyaptilar rasulimiz alayhissalotu vassalam olloh yo'lida shahid bo'lgan kimsa olib kelinadi jang maydonida islom iymoni himoyasida sarvari koinot alayhissalotu vassalamning himoyasida shahid bo'ldim deb orzu qilgan odamni olib keladi va unga butun ne'matlar ko'rsatiladi u ne'matlarini taniydi so'ng savol qilinadi sen nima amal qilding u aytadiki qataltu fi fika fi sabilika man seni yo'lingda jang qildim yo rabbiy jihod qildim shuning uchun shahid bo'ldim shunda olloh aytarkanki sen odamlar seni botir desin qo'rqmas desin deb bu yo'lga chiqqansan mani rizoligimda chiqmagansan odamlarga riyo qilishimiz mumkin lekin qalbni olloh bilib turar ekan rasulimiz alayhissalotu vassalam davrlarida balkim o'zlarini shunaqa qilib ko'rsatganlarni sarvari koinotga olloh bildirgan riyo bilan xo'ja ko'rsinga nifoq bilan kirganlari bo'lgan ana shularda ham shahidmikin deb orzu qilib bo'layotgan bo'lsa ana qiyomatda haqiqatini olloh bildirib qo'yarkan sen o'zingni botir ko'rsatish uchun bu ishni qilgansan olloh uchun qilmagansan orqasidan olim va qorilarni olib kelarkan ularga ham nasiba ne'matlar ko'rsatilarkan makon jannatdagi joylar ko'rsatilib sen nima amal qilgansan olim aytarkanki man seni ilmni o'rgandim odamlarga ta'lim berdim qori aytarkanki seni qur'oningni o'qidim yodladim boshqalarga ta'lim berdim shunda oldi aytarkanki afsus bunday emas sen odamlar meni olim desin deb o'qigansan sen odamlar huzurida o'zingni ko'rsatishga o'qigansan sen odamlar meni qori bo'lsin deb o'qigan desin qori aka desin deb o'qigansan xolis men uchun o'qimagansan orqasidan mol egasini ko'p ehson qilgan sadoqatlar qilgan odamni olib kelar ekan undan ham butun ne'matlar ko'rsatilgandan keyin san nima amal qilgansan deydi bu aytadi manga hamma yo'q kengchilik bo'ldi dunyo berilindi lekin men olloh yo'lida infoq qildim shunda olloh aytar ekanki yo'q sen odamlar seni saxovatli bo'lsin deb qilgansan bu ishlarni mana uchun olloh uchun qilmagansan ularni hamma amali habata bo'ldi azizlar endi qarang azizlar ollohni huzurida emas bandalar qoshida maqtalanishlik uchun bandalar qoshida bo'lib qolishlikni qilishlikdan olloh bizni qaytardi qilinayotgan har bir amal u ilm o'qishlik bo'lsin u olimlik bo'lsin u qorilik bo'lsin u qilinayotgan infoq ehsoni bo'lsin hamma hammasi xolis olloh uchun bo'lishi kerak riyo uchun bo'lishi kerak emas riyo xo'ja ko'rsinlik avvalo biz tolibi ilm maqomida turibmizmi azizlar biz faqat o'rganuvchi va o'rgatuvchi ozgina bo'lsada deb yuribmiz shuni hammamiz bir o'zimizga qilib olishimiz kerak ba'zan qoraka bo'lishlikni orzu qilib qoladilar bolalardan o'qishga ketayotgan hujraga borayotgan qorakana qoshida qur'on tilovatini o'rganaman deyayotgan birodar ukalarimizdan farzandlarimizdan nima uchun qur'on o'qiyapsan desak aytadilarki man qoraka bo'lib hammani oldida qur'on o'qishni yaxshi ko'raman deb javob beradi yoki bo'lmasa ba'zilari aytadilarki otalari o'g'limni tezroq qori qilib bering bir mehrobda ko'ray odamlar orqasida namoz o'qiganini ko'ray lekin o'g'lim qori bo'lsin qur'onga amal qilsin deyish kerak edi ota mehrobda turishlik uchun odamlar oldida o'zini ko'rsatib palonchini o'g'li qori ekan degan nom uchun bolani qori qilinmaydi azizlar faqatgina fi olloh uchungina qori qilinadi qalbiga qur'on tushishligini orzu qilibgina qilinadi mehrob orzusi bo'lishi kerak emas yoki bo'lmasa ertaga o'g'limiz yoki o'zimiz ilmli bo'lsak mana bunday odamlar oldida yoki masjidda hurmatli bo'lib suhbat qiladi amr ma'ruf qiladi degan orzu bo'lishlik kerak emas ilm o'qishdan maqsad o'zi nima edi ilm o'qishdan maqsad ollohni yaxshiroq tanishlik edi o'zimiz o'qimadik o'zimiz bilmadik shoyatki o'zimni o'g'limni qori qilsam olim qilsam ertaga bilmagan narsamni shundan o'rgansam deb orzu qilish kerak bizlarda noto'g'ri bir tushuncha bor ekan farzanddan o'rganib bo'lmaydi ekan deb bu qanaqa gap azizlar o'rganishdan maqsad o'zi nima edi ollohni rizoligini topishmi agar o'g'limiz bizdan ilmli bo'lib ketgan bo'lsa uyimizda tayyor olim muallim turgan bo'lsa nega bundan foydalanishimiz kerak emas ota bo'lamizmi aka bo'lamizmi amakimi birodarmi ilmlidan foydalanamiz shu maqsadda o'qitiladi bola shu maqsadda olim bo'ladi ertaga qori aka ertaga mullaka deyishlik uchun emas alloh bizni bundan uzoq qilsin hammalarimizni mana bu riyo shirku sag'ir bo'ladi ekan azizlar chunki bu biz faqat odamlar maqtasin uchungina bu ishni qilyapmiz odamlar maqtasin deyishlik uchungina qilinayotgan ishni tagida hech narsa yo'q payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sahobalarga shuning uchun savol berdilar bilasizlarmi dedilar muflis deb kimni aytadi dedilar muflis bizni o'zbek tilida ko'proq ishlatiladi iflos degan so'z aflasa yuflisu iflasun muflisun bo'ladi o'sha foili mana bu fe'ldan buni bizda iflos deb ishlatiladi ko'proq iflos nima desa bizda shunaqa kir bo'lib ketgan yoki va hokazo odamlarda judayam badxulq bo'lgan odamlarga ham bu so'z ishlatiladi lekin asli o'zi lug'aviy ma'noda muflis deb inqirozga uchragan odamda aytadi yana ham tushunarli qilib hozirgi tilimizda aytadigan bo'lsak bankrot bo'lgan odamni muflis deyiladi rasulimiz sahobalarga qarab savol berdilar aytinglarchi muflis deb kimni bilasizlar dedi sahobalar aytdilarki boy bo'lib turib badavlat bo'lib turib birdan kambag'al bo'lib qolgan odamni biz muflis deymiz dedi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki yo'q bunday emas dedi haqiqiy muflis deb shuni aytadiki umr mobaynida ibodatni qilib qilib har xil amallarni qilib meni amal daftarim to'lib ketgan unda hamma yaxshiliklarim yozilaverib to'lib ketgan deb borib qiyomatda qo'liga daftari berilganda ichidan hech narsa topolmagan odam bu haqiqiy muflis dedilar nima uchun u muflis bo'ldi chunki hamma ibodati riyo uchun bo'lgan edi riyo uchun bo'lgan edi man bu narsani ko'p takror qilyapman nima uchun azizlar chunki bilib bilmasdan o'zimiz hadeb hadeb shu yurish turishimizda hammasida riyo bo'lib ketyapti balkim man buni noto'g'ri aytayotgandirman alloh kechirsin eshitguvchi birodarlarimiz siz buni qalbini qayerdan bilib turibsiz deyishlari mumkin ilohim ularni qalbi emas mani qalbimni olloh shunday qilyapti degan qo'rquv bilan bu gapni gapiryapman alloh mani o'zimda ham shu narsani uzoq qilsin lekin azizlar bu kasallik hammamizni kasalligimiz riyo ko'rsinlik chunki mana yaqindagina bir voqeani aytib beray azizlar hoji hozir yangi bidat chiqdi buni man ko'p gapirdim yana gapirishdan charchamayman bu bidat hoji to'yi degan bidati biz o'zi nikoh to'yidan keyin boshqa to'y yo'q hech qanday unaqa sunnat to'yi beshik to'yi degan narsalar shariatda yo'q deb kurashib endi bu narsani yo'qotamiz deganda ikkinchi narsani chiqarib hoji to'yi degan to'yni atab olishligimizga yana kim bizga huquq berdi azizlar bu bid'at hoji to'yini qilayotgan birodarlarimiz bitta nikoh to'yini pulini sarflab qilyaptilar endi eng achinarlisi hojilarimizdan birlari o'sha hojiga borib keldilar ollohni baytini ko'rdilar ular onadan tug'ilgandaqa bo'ldi ular u yerda ollohni uyini ko'rdi rasulimiz alayhissalotu vassalamni bosgan izlarini bosdilar endi qanday holat bo'lishi kerak hojilarimizda ollohdan qo'rquvi kuchayishi kerak mehribon bo'lgan rahmdil bo'lgan olloh mana shu baytullohni tavof qilganligim evaziga onadan tug'ilgandaqa qilib qo'yibdi lekin meni yurtimda shunday taqvoli kimsalar borki ular kambag'alligi tufayli bu yoqqa kelolmayaptilar ammo ular bir haftada bir oyda to'rt marta haj qiladilar juma hajjul masokin miskinlar hajidir man bir marta haj qilib qo'yib shuncha ehtirom topyapman miskinlar bir oyda to'rt marta haj qilarkan yo rabbiy yurtimga qaytarsang faqirlarga mehribon bo'lishligimni nasib ayla deb duo qilishlari kerak endi hoji akalarimiz kelsalar albatta bu odat bo'lyapti odat bo'lyapti deb qilyapmiz o'zimiz aytib o'zimiz ham qilyapmiz aytilgan joyga boryapmiz ham azizlar endi dasturxonlar solingan katta dabdaba hojilarimizdan birlari shunday qilib o'tkazdilar biz bordik u yerga suhbatlar qildik mavludlar o'qidik o'sha to'yda mana o'zim ham ishtirok etdim ming afsuslar bo'lsin lekin o'sha joyda ham bir og'iz dalda berdik bu narsani uncha durustmasligini balki bu shukur boshqacharoq bo'lsa yaxshi bo'lar degan gaplarni ham aytdik oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ayni shu haji to'yi qilib dabdaba qilgan minglab odamlarni uyiga chaqirib baytullohni ziyorat qilib kelganligi uchun qo'lini o'ptirib turgan aziz birodarimizni bir devor qo'shnisi uylariga chiqibdilar hojiga bordi faqat boy odam hojiga boradi boy bo'lganligi uchun boradi degan aqidada qo'shni bechora kambag'al faqir bir oyda to'rt marta haj qiladigan azizimiz chiqibdilarda o'sha to'y qilgan odamni xonadonni chaqiribdilar aziz birodar debdilar hoji aka hojiga bordingiz olloh sizni boy qilibdi alloh muborak qilsin mani o'g'lim mani farzandim kasal bo'lib qoldi juda qiynalib ketdim borsam doriga pulim yo'q sotadigan narsalarimni sotdim aziz hoji aka ozgina bo'lsa ham pulingizdan bo'lsa berib turing desa u odam qarab aytar ekanlarki ey birodar uyalmaysizmi mandan so'ragan kecha hajdan kelgan bo'lsam bilasizmi man xotinim bilan borishlik uchun nechi ming dollar ishlatdim kelib kechagina hoji to'y qildim shundan oldinroq aytmaysizmiki man endi hozir qanday mandan so'raysiz hech narsam yo'q debdilar u kishi qarabdilarda ko'zlariga yosh olib mayli hoji aka mani kechiring deb qaytib ketdilar to'g'ri mana oldimga kelib ko'zidan yoshini ham artib ulgurmasdan kelib hoji aka shunday bo'ldi kecha hoji to'yi qilgan odamni oldiga bordik deydi balkim bu yozilayotgan bo'lsa ertaga o'sha muhtaram hoji akamizni eshitib qolsalar mani kechirsinlar nomlarini sir saqlayapman bu g'iybat bo'lmaydi bu ig'vo bo'lmaydi bu bizlarga namuna bo'lsin azizlar lekin biz haqiqiy nima qilish kerak edi hojga borgan kimsa kelib kambag'al yetim yesirlarni chaqirish kerak edi xonadoniga chaqirib ularni mehmon qilish kerak edi azizlarim deyish kerak edi faqir bo'lganinglarga hijolat bo'lmanglar chunki alloh taolo sizlarni bo'yninglardagi farzinglarni kamaytirdiku sizlarga faqat iymon namoz ro'za qoldi bizni bo'ynimizda zakot bor javob beramiz qiyomatda hajga bormasak ham bo'lmasdi gunohkor bo'lardik shuning uchun farz uchun bordik bizda boshqa afzallik yo'q alloh faqat bizga shuni qildi endi shu fitnaga biz ne'matga aldanib qolmaylik marhamat qilib sizlar tomadi qilinglar deyish kerak edi mana bu narsa eng chiroyli bo'lardi zaif notavon kimsalarni duosini olish kerak edi rasulimiz alayhissalotu vassalam qachon og'ir jangga og'ir jihodga ketadigan bo'lsalar og'ir safarga ketadigan bo'lsalar sahobalarga qarab menga zaiflarni olib kelinglar deyarkanlar zaif kambag'al notavon nogiron odamlarni hech kim nazariga ilmaydigan biror marta birortasi taklif qilmaydigan lekin Allohning huzurida ikromli taqvoli bo'lgan kimsalarni olib kelar ekan sahobalar hayron nega rasululloh bunday qildilar nima uchun haqir va faqir miskinlar hech kim nazariga ilmagan ko'zi ko'r qulog'i ko'r oyog'i yo'qlarni yig'ib keldi hammalarini yig'ib qo'ydi nima deb o'ylaysiz azizlar rasululloh ularni mehmon qildilarmi ularni oldilariga chiqib rasululloh shunday debdilar hamma zaif bechoralarga qarab turib udulloh aynan suralana ey zaif bechoralar duo qilib beringlar olloh bizga yordam bersin debdilar rasululloh duolari qabul bo'ladigan rahmatallil olamin bo'lgan zot zaif bechora faqirlardan duo umidida turibdilar azizlar biz esa faqirni faqat xizmat qildiramiz biz esa kambag'al qo'shnimizni to'yga ham aytmaymiz birortasi kasal bo'lsa holidan ham xabar olmaymiz bee'tibor bo'lamiz mana bu narsa endi faqir qolib miskin qolib ko'rkorona qilinayotgan dabdabalar riyo emasmi azizlar xo'ja ko'rsin emasmi bu narsa olloh uchun bo'lsa bu narsani qilmas edi shuning uchun mana bu hadisni hozir ko'tarib shu narsani olib chiqishligimizdan asosiy maqsad yana qaytarib aytaman azizlar bu kasallik hammamizda bor ekan alloh buni uzoq qilsin shirk deganda faqatgina bizda shirk emas ollohdan boshqasiga ibodat qilmaymiz deb bemalol bo'lib qolishligimiz o'z uz o'zidan ko'zimiz oldida bo'layotgan narsalardan uzoqlashtirib qo'ydi olloh bizni riyodan uzoq qilsin nimaiki qilsak xolis olloh uchun qilaylik agar shunday bo'lsa biz najot topibmiz rasulimiz alayhissalotu vassalam sizlar qochinglar u halokatga uchratadigan gunohlardan uzoq bo'linglar deganda birinchisi mana shu shirk bo'ladi lekin bu haqida biz juda ham qisqa gapirdik juda ham eng qisqa holatini aytib berdik bilganimizcha aytdik lekin ulug' ustozlar ulug' allomalar bu haqida jild jild kitoblarni yozib ketganlar lekin biz sizlarga ozginasini ilova qildik o'zimizda bor illatdan alloh bizni uzoq qilgan bo'lsin ikkinchi gunoh kabira rasulimiz aytgan yetti gunohni ikkinchisi sehr dedilar sehr asta sekin yillar o'tishi bilan o'zini nomini o'zgartirib boraverar ekan hozir hech kim sehrgar demaydi sehrgar yo'q bizni yurtimizda deb aytadi lekin baxshi bor folbin bor odamlarni tilida aytadigan ilmi amal qilib o'zicha qilib yurgan narsalar hammasi shu sehrni bir turlari mana bu narsa hozir kundan kunga kuchayib boryapti odamlar palonchini oldiga borsak qizimizga baxt berar ekan deyaptilar palonchi borsak folbin ekan u polini ochib berdi qizimni oldini kim to'sib turganini aytdi deyaptilar palonchini oldiga borib ziyorat qiluvdik bir tumor berdi bir narsani yozib berdi shuni qiladigan bo'lsak ertaga uyimizga sovchi kelar ekan deyapti aziz birodar ey musulmon ey dindosh azizim yaxshiroq qarang o'sha folbinni o'zini qizi erga tegmayapti yaxshiroq qarang o'zi baxti qaro baxti qaroligi uchun ham u baxshidir agar baxtli odam bo'lganda bu ishni qilmagan bo'lardi lekin azizlar nima uchun biz uni oldiga borishimiz kerak baxtni o'sha beradimi ho'p ilmi amal bor ekan sehr bor narsa shuning uchun qur'onda keldi sehrni inkor qilolmaymiz lekin agar bizni birortasi sehr qiladigan bo'ldi deylik bizga ilmi amal qildi ta'sir o'tkazdi bir yahudiymi nasroniymi kimga borib bo'lsa ham ta'sir o'tkazdi bu bor ekan man nima qilishim kerak yana bir sehrgarga borib murojaat qilamizmi olloh saqlasin biz faqat qur'ondan ollohdan shifo izlaymiz mayli sehr qilsin nimaiki qilsa qilsin lekin bilamizki har bir yaxshilik ham yomonlik ollohdan alloh taolo bizga qur'onda ato qildi shifo qilib qur'onimiz bor qalqonimiz bor qulhu allohu ahad qul azu robbil falaq qul azu birabbin nas ayni mana shularga qarshi raddiyaku azizlar shifo o'zimizda turib bilmasak endi azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalamga qilingan sehrga shifo uchun bu narsa keldi bizga nima uchun shifo bo'lmaydi hatto bir odam bir olimni suhbatida bo'lib qolibdi olimga murojaat qilibdi o'rtog'i olib kelibdi domla mana shu birodarimiz ilmi amal qilyapti ekan nima qilish kerak bir odam shunaqa qilyapti sehr jodu bilinyapti shunaqa yoki boshqa narsalar bo'lyapti deganlarida bu kishi aytibdilarki e, bunga shifo qur'on bo'ladi ollohdan so'rang va qur'on o'qing ruqiya qiling o'zingizga o'zingiz dam soling albatta qur'on shifo bo'lguvchidir kelgan odam domlaga qarab yo'q manga bu qur'on shifo bo'lmaydi manga boshqa bir baxshi topib bersangiz degan ekan domla qarab turibdida haligi odamga san eshak ekansanu debdi haligi odam g'azablanib ketib nima deganingiz bu nimaga meni eshak deyapsiz deganda domla kulibdida ey banda bir bandani so'zi senga shuncha ta'sir qilyaptiyu qara o'rningdan turgizib irg'ishlattirib yubordi ollohni so'zi nega senga ta'sir qilmaydi debdi ollohni so'zi ta'sir qiladi azizlar e'tiqod bilan qilinsa taqvo bilan qilinsa ollohni o'zidan shifo so'ralish kerak mana bu narsa ham bizda kundan kunga nomi o'zgarib boryapti avval sohir sehrgar degan bo'lsa hozir ekstrasiyans deyapti va hokazo deyapti kimdir bobolar bilan gaplasharmish kimdir otasini ruhidan gaplasharmiz yaxshilab qaraydigan bo'lsak hammasini tagida hilla sehr hammasi shariatdan uzoqlashtiradigan narsa bu narsalardan qochish kerak odamlar hozir shunaqa holatga kelib qolibdilarki bir ish boshlaydigan bo'lsa o'sha hozir gazetalarda orqasiga berayotgan munajjim bashoratini kutadigan bo'lib qolibdilar bir birodarimiz aytyaptilarki bir odam bilan tijorat shartnomasini qilgani borsam e taqsir bugun qilolmaymiz debdilar ha nega a bugun munajjim bashoratida man shartnoma qilsam ishim yurishmaydi deb yozibdi astag'firullohu taala min kulli bu qayerdan kelgan gap e munajjimingiz kim o'zi bu kim u bizni ishimizni radomatini olib boradigan u bola aytibdiki taqvoli bola edi ekan tojirimiz e shunaqami taqsir bundan keyin sizni munajjimingiz mana kuni qil degan kuni ham endi man siz bilan shartnoma qilmayman chunki siz munajjimga ishonuvchi mushrik ekansiz man siz bilan aloqa qilolmayman deb qaytib ketib biz barakalloh dedik alloh sizga halol rizq ato qilsin bundaylardan o'zingizni olib qoching lekin buni bilmasdan qilayotganlar bo'lishi ham mumkin bu fan emas bu azizlar bu fan emas avvalgilar masalan o'shanaqa desak bir odam aytyaptiki ulug'beklarchi mirzo ulug'beklarchi kim aytdi mirzo ulug'bek bobomizni munajjim o'sha yulduzga qarab fol ochadi deb bular unaqa bo'lmagan munajjim olim bo'lganlar bular astronom yulduz falakiyot olimi bo'lgan bular yulduzlarni joylashishligi bilan bizga qiblalarni topib bergan bular osmondagi yulduzlar harakatlari bilan yerni yumaloqligini qur'onda bo'layotgan mo'jizotlarni allohni qudratini isbot qilgan hech bular munajjimlik qilib folbinlik qilmaganlar o'tmish ulug' ustozlarimizni haqorat qilmaylik azizlar bo'lmagan munajjim olim bo'lganlar bular astronom yulduz falakiyot olimi bo'lgan bular yulduzlarni joylashishligi bilan bizga qiblalarni topib bergan bular osmondagi yulduzlar harakatlari bilan yerni yumaloqligini qur'onda bo'layotgan mo'jizotlarni allohni qudratini isbot qilgan hech bular munajjimlik qilib folbinlik qilmaganlar o'tmish ulug' ustozlarimizni haqorat qilmaylik azizlar bular falakiyot olimi bo'lgan hozirgacha mirzo ulug'bek abu rayhon beruniy singari o'tgan ajdodlarimizni falakiyot ilmida qoldirgan izlariga butun yevropa xalqi tasanno aytib kelyapti agar ular biz bilan siz aytayotgan mana bu bashoratchilar bo'lganda bunaqa bo'lmagan bo'lar edi shuning uchun ham mana shu ikkinchi gunohdan ham uzoqlashishimiz juda ham zarur bo'lib qoldi demak bu narsa bizda bor ekan biz o'sha yetti halok qiluvchi gunohni bittasiga qo'shilib turibmiz alloh bizni bundan uzoq qilsin sehrdan keyin rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki gunohi kabirani uchinchisi qatlu nafslati haramallohu illa bil haq Alloh harom qilgan insonni o'ldirmoqlik odam o'ldirish mu'min mu'minni o'ldirish harom qilingan amallar azizlar bunga birorta kishi mu'min uchun qilish ko'tarmoqlikka mu'min uchun o'ldirishga harakat qilishga haqqi yo'q payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam davrlarida sahobalardan birlarini rasulimiz alayhi salatu vasallam bir kuzatib bo'lishlik uchun bir kofirlar tomonga jo'natdi quduq oldiga borganda sahoba kofir bilan to'qnashib qoldi qo'lidan qilichini olib u bilan astoydil kurasha boshladi shunda haligi kofir la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb yubordi lekin sahoba hissiyotga qattiq berilganidan unga zarba berib o'ldirdi qaytib kelganda bu xabar rasulimiz alayhissalotu vassalomga yetib keldi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam u sahobani qoshlariga chaqirar ekan unga qarab aytdilarki sen la ilaha illalloh degan odamga qilich urdingmi la ilaha illalloh degan odamga qilich urdingmi deb to'xtamasdan gapiraverdilar sahoba aytyaptilarki qaniydi man bugun musulmon bo'lganimda edi kecha qilgan ishimda musulmon bo'lmasdan turganimda edi deb orzu qilib yubordim dedilar mana bu narsa azizlar bizga ogohlikka chaqirish kerak hech qachon kim qaysi firqa qaysi yo'nalish kim bo'lishdan qat'iy nazar mo'minga qarshi musulmonga qarshi qurol ko'tarishga buyurar ekan buni darhol aytamizki bu qatlu nafsga kiradi mo'minni mo'minni o'ldirishlikka hech ham haqqi yo'q bu kechirilmaydigan gunoh deyishimiz kerak alloh buni bizdan uzoq qilsin keyingi gunohimiz rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki va ribo dedilar sudxo'rlik dedilar bu ham yettita halokatga olib boradigan gunohdan bittasi sudxo'r yo'qmikin bizda azizlar sudxo'r deganda bu nimani tushuniladi ribo o'zi nima riboyi nasiya va riboyi fazil deb atalinadigan ribolarimiz bor riboyi nasiya degani bir narsani berib uni bir necha yil davomida shu pulini ustiga pul olib turishlik fazil esa bir narsani berib o'sha zahoti uni ustiga ko'proq olishlikka bir tonna bug'doy berib bir yarim tonna qilib olishlikka o'n so'm pul berib shu zahoti o'n besh so'm qilib olishlikka aytiladi riboiy nasiya esa uni qo'liga berib qo'yib undan asta sekin foizidan olib bahramand bo'lib yurishlikka aytiladi mana bu ikki ribo ham va boshqa riboga kiradigan hamma narsa muttafaqun alayhi haromdir azizlar bu bizga qanchalik yoqmasa ham bu hukmni chiqarayotgan ollohdir azizlar buni esdan chiqarmaylik biz emas buni aytayotgan olloh aytyapti lekin nima uchun kundan kunga yana sudxo'r ko'payyapti yana ular o'zlaricha yo'llar topyapti shuni bir aytaylik azizlar bizga juda ham ko'p savol tushyapti ribo to'g'risida nimaiki ustiga foiz qo'shilib olinarkan uni oluvchisi ham beruvchisi ham yozuvchisi ham o'rtada turgani ham guvoh bo'lgani ham bab barobar la'natlangandir dedilar rasulimiz alayhissalotu vasallam. mana bu narsani esdan chiqarmaylik nimaiki foiz aralashdi nimaiki protsent deb atalayotgan holat bo'ldimi azizlar ustiga mana shuncha protsent mana shuncha foiz berasan dedimi u ribo endi buni chuqurlashtirib kavlamaylik kelib olib bizga savol beravermasin hadeb mana bundoq bo'lsachi mana bunday qilsachi mana bu joydan olsachi mana bu joyga qo'ysachi azizlar buni javobi bitta foizi bormi tamom o'zingizni olib qochavering yo'l izlasak yo'l topib beriladi mana narsaga yo'l bormi desa topilar lekin taqvodor odam shariatni buyrug'ini eshitishi bilan taslim bo'ladi qo'lini ko'taradi alhamdulillah deb musulmon o'zini olib qochadi shuning uchun riboni rasulimiz alayhissalotu vassalam davrida oddiygina ko'rinishdagi riboni turi hozirga kelib shu qadar ko'payib ketdiki ba'zan ulamolarimizni ham shoshiltirib qo'yyapti ba'zan o'zlaricha palonchi ustozimiz yoki ulug' ulug' yurtimizni olimlarini nomidan ham palonchi mana bu narsaga ruxsat beribdi ekan deyaptilar aziz birodar ustozlarimizni bunday malomatga qo'ymaylik avval o'zingiz borib so'rang anig'ini bilmaguningizcha hukm chiqarmang azizlar shuning uchun qur'onni hukmi shariatni hukmi o'n to'rt asr bilan berilib qo'yildi sudxo'rlik qilayotgan odam pulini berib evaziga protsent olayotgan foiz olayotgan birodarlar hammasi ribohur ataladi lekin u agar muzoraba qilayotgan bo'lsa buni fiqiy masalasi boshqa bo'ladi agar siz pulingizni berib kim bilandir sherik bo'lmoqchi bo'lsangiz aziz birodar o'sha ishdan avval ahli ilmga murojaat qiling bu bitta to'yda tushuntirib beradigan gap emas mavzuyimiz bu haqida ham emas muzoraba shirkat bu narsalar huquqida alohida bir mavzudir shuning uchun bunaqa ishni qilmoqchi bo'lgan aziz birodarimiz bir ahli ilmga murojaat qilsin domla mana pulim bor bu birodarim sherik ekanlar man bilan biz shariatga muvofiq qilishlik uchun nima qilishimiz kerak degan savolni bersinlar ba'zan bizni oldimizga keladilar hamma ishni qilib qo'yib ikki birodar urushib qolib hal qilib bering deb keladi biz aytamizki birodar siz buni avvalida bizga murojaat qildingizmi shariat bo'yicha qanday bo'lishiga qiziqmadingizu endi oxirida haqni bo'lolmayotgan mahalingizda pulni bo'lisholmayotganingizda shariat kerak bo'ldimi avvalroq qayerda edingiz bu ishni qilishdan avval nega shariatga murojaat qilmadingiz endi biz hozir nimani hal qilamiz endi o'zingiz hal qiling bu yog'ini qanday boshlagan bo'lsa shunday davom ettiring shuning uchun bu ishlarni hammasida ribodan qochishlik uchun ahli ilmlarga murojaat qilish kerak bu narsa ham bizda hozir holi bo'lmay qoldi alloh bizni bundan uzoq qilsin keyingi gunohimiz rasulimiz aytdilar va aklu malal dedilar va aklu malil yatim yetimni molini yemoqlik hop bu narsa bizda yo'q deb kim baralla ayta oladi kim bizda ayta oladi man yetimni haqqiga xiyonat qilmaydigan jamiyatda yashayapman deb ko'rishimiz yurishimiz azizlar yetimni haqqi deganimizda nimani tushunamiz o'zi ota o'ldi ona o'ldi bir xonadonda sag'ir go'dak qoldi balog'atga yetmagan go'dak qoldi bu yetimdir bu yetimni boshini silamoqlik o'sha qolgan har bir kattalarni vazifasi shariat bu yerda yetimni o'zini haqqini alohida belgilab qo'ydi ularga beriladigan narsani bermasdan turib xonadonni biror narsasini iste'mol qilishlik durust emas yetimni haqqiga xiyonat qilish kerak emas azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilar agar mabodo oilani kattasi bo'lib biz akasi bo'lib oilada ota onamiz olamdan o'tib balog'atga yetmagan ukalarimiz qolsa u narsani ham shariat bo'yicha faroiz qilaylik taraka qilaylik ukamizga o'zini tegishli haqqini ajratib uni aylantirib ko'paytirib ehtiyotlab turaylik yoki bo'lmasa yetimni haqqi deganimizda ota olamdan o'tdi ona olamdan o'tdi mana shu yetimni endi tarbiyasi hamma narsasi siz bilan bizni gardanimizga tushadi man bir janozaga bordim bir imom bo'lib ishlayotgan asakada imom bo'lib turgan mahalimizda janozaga bordik qarangki azizlar shunday janoza bo'libdiki ketma ket bir xonadonda ota olamdan o'tibdi orqasidan ona olamdan o'tibdi ularni qarindosh urug'lari ham yo'q ekan eri xotini birdan olamdan o'tgan undan avval yo eri yo xotini uzoq oylab kasal bo'lgan bori butuni shifoxonaga sarflashgan hamma yo'g'i tugaganda olloh taqdiri ekan ikkisi olamdan o'tdi man janozaga bordim janozaga borib qarasam ne ko'z bilan ko'rayki adashmasam yo beshta yo oltita birin ketin birin ketin sag'ir bolalar safni birinchisida turibdi eng kattasi kirgan bo'lsa o'n beshga balog'atga yetib qolgandir o'shanisi lekin aksari hammalari eng kichigi besh olti yoshdan qator qator bolalari turibdi ota ona olamdan o'tdi bola bechoralar ko'zlari javdirab yig'lab turibdi bordimda janozani o'qiyotib ko'zimizga yosh keldi janozani suhbatida mahallaga aytdimki ey aziz birodarlar ey mahalla ahillari mahalla domlasi mahalla oqsoqoli mana shu bolalarda qarindoshlari bormi degandik qarindoshi yo'q ekan uzoqroq qarindoshlari bor ekan bir ikkita ular ham faqir miskinlar ekan u mahallani oqsoqoli domlalariga aytdikki mana shu yetimlarni haqqiga xiyonat qilmasdan bularni endi chiroyli tarbiya qiling ertaga bularga uch qilasan yigirma qilasan qirq qilasan mundoq qilasan deb bu bechoralarni haqqiga xiyonat qilib mana shu joyga kirib ovqatlanib o'tirishlikdan hayo qilinglar ollohdan uyalinglar dedik qochinglar bu narsadan yaxshisi butun topgan molingizni olib kirib imkon qadar zakotingizni boshqalarga shu yetim bolalarga bering olloh shu beshta qori bizga chiqarib qolsa ajoyib emas dedik ajab emaski beshta olim chiqib islomparvar bo'lib qolsa juda nasihat qildik yig'lab suhbat qildik bolalarda haqqiga duo qildik tashqariga chiqib ketayotganimizda shuncha yig'lab gapirilgandan keyin mahallani oqsoqoli kattakon bir tugunni olib chiqib mani qo'limga berdi domla janoza haqqi deb man aytdimki taqsir hozir nima dedim nimalarni gapirdim nima uchun ko'zingizga yosh olib turuvdingiz ha endi bitta to'n bilan nima bo'lardi bitta to'n deb man olsam ikkita to'n nima bo'ladi deb boshqasi olsa unda suhbat qilishni nima keragi bor edi shariatni nima keragi bor edi azizlar o'sha bitta to'n bilan man boy bo'ldimmi ho'p unga nima bo'libdi deyapmiz manga nima bo'ladi biz aytdikki taqsir shu bitta to'n palon pul turishi mumkin ertaga balkim shu to'nni puli mana shu yetimlarni bir kunlik taomiga asqatib qolsa ajab emas olib kirib qo'ying iltimos dedik yelkasini qisdi labini burdi balkim u manga laqab to'qishni boshladi olib kirib ketdi alloh taolo o'zi bilib turibdi haqiqatini haqiqiy islom haqiqiy ahli sunna haqiqiy imomi azam mazhabining qoidasi shundan iborat edi qaytib ketdik oradan bir qancha vaqt o'tdi bir jumani o'sha mahallani yana kattalari keldi kelib oldimizga domla suhbatingizdan juda ta'sirlandik haqiqatda yetimni qarasak besh oltita bola ota onasi yo'q juda qiynalgan shuning uchun biz bir himmat qildik hammalarimiz pul to'pladik bozorga chiqdik qo'y oldik kecha o'sha ma'rakasini o'tkazdik kirib uylarda qo'yni so'yib chiroyli qilib mahallani chaqirib osh berdik deb xursand bo'ldilar qarab o'tirdimda eskigina sizlarga aytilingan qur'on eskigina hadis azizlar agar bilganimda sizlarga yaxshi bir she'rda aytib kelgan bo'lardim ekan qayoqqa ketdi bu nima degan gap siz yetimni haqqi deganda yetimni tarbiyasi deganda yetimni uyini choyxona o'rniga ishlatishlik deb qabul qilasizmi nima qildingiz mahalla pul yig'dingiz bozorga chiqib qo'y oldingiz yana mahalla kirib yetimni uyida ovqatlanib chiqib ketdingiz nima bo'ldi bu bilan nima murod hosil bo'ldi siz o'sha yiqqan pulingizni mahalladan nega yetimga olib kirib bermadingiz nega yetimni kattasini qo'liga ushlatib haligi akasiga man senga omonat bolalaringni oyog'iga ukalaringni narsa olib ber kitob olib ber maktabida nima ahvol holati nima qish kelyapti kiyimi bormi deb so'rash o'rniga nega u xonadonda qo'y so'yib yedingiz birodar juda ham so'ygingiz bor ekan o'sha qo'yni so'yib tuzlab olib kirib qo'ysiz bola bechoralar qish ichida ovqatlanib olardiku deb yana xafa bo'ldik mayli bizni mazammat qilsin mayli tushunmasin lekin azizlar allohga shukurlar bo'lsinki bu shariatni hukmi bundan hech kim xafa bo'lishi kerak emas qani aytingchi azizlar shariat yomon narsaga buyruydimi nima uchun rasulimiz yetimni haqqidan qochinglar deganda biz faqat boshqa yomon tomonini izlaymiz lekin yetim yo'q emasku jamiyatda ota o'lyapti ona o'lyapti shuning uchun yetimparvar bo'laylik azizlar aziz dindosh birodarlar ahli sunna va jamoa aqidasida turgan azizlarimiz imom azam mazhabini davo qilayotgan birodarlar hammalarimiz bitta mazhab bitta yo'lda ushar ekanmiz keling biz yo'limizga bir o'tmi salaflarimizni holatiga xabar olaylik ular qanday odamlar edi eng yetimparvarlar ediyu rasulimiz alayhissalotu vassalam yetimni boqib tarbiya qilgan odam jannatda man bilan shundoq turadi deb barmoqlarini barmoqlariga tekizib qo'yishligi azizlar bizga katta bir iltifot emasmi shuning uchun ham rasulimiz alayhissalotu vassalam yetimdan qochinglar yetim haqqidan deganda mana shu narsa nazarda tutildi boy badavlat qo'ni qo'shnilar aziz musulmonlar yetimparvar bo'lish kerak yetimxonalarimiz bor yetimni dini yoshlik murg'ak u qalbi agar o'sha boshqa millat bo'lsa ham bizni yetimparvarligimiz tufayli musulmon bo'lib tarbiyalanib qoladiku azizlar shuning uchun albatta mana shu narsalarga ham bir e'tibor qilib qo'ysak bo'ladi ana bundan keyin keyingi gunohni aytdilarki dedilar vatan iymoni himoyasida islom iymon vatan jangida o'zini olib qochishlik vatanparvarlik degan tuyg'u o'zi islomdan kirgan narsalar vatanparvarlik vatanini dushmanlardan himoya qilishlik dushman kelganda mardlarcha iymonda mustahkam turishlik mana shu rasulimizni targ'iblari bo'ladi shu aqidada shu mustahkam turishlik agar shu vatan himoyasini o'zini olib qochib ketadirgan bo'lsa mana shu gunohi kabiradan bittasini qilgan bo'ladi iymon vatan hammasi bitta tuyg'u ichiga joylashgan allohni ne'matlaridir azizlar undan keyingi gunohimiz bu ham bizlarda keng tarqalib qolishligi mumkin xavfi bo'lgan ba'zan eshitib qoladigan narsa qosful mo'minatil muhsinatil g'ofilat soliha muhsina ayollarni fohishalikda ayblash siz qayerda ko'rdingiz bildingizmi o'zi deb savol berish o'rniga bizlar bemalol yo bir musulmon kishini yoki bir musulmon ayolni gunohlikda fohishlikda yoki boshqa ayblarda bemalol ayblayveramiz ekan lekin buni bilmaymizki bu gunohi kabiralardan bundan qochishlik kerak bu e'tibor qilinsa asta sekin kuchayib boradi o'zi bu qazif birinchi bo'lib tarixda islom tarixida kimda bo'ldi oysha onamizda bo'ldi qarang payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'sha bani mustaliq jihodlariga chiqqanlarida qurra oyisha onamizga tushib qoldi odatda rasulimiz alayhissalotu vassalam safarga chiqsalar ayollariga qurra tashlardilar kimni qo'llariga chek qurrasi tushsa o'sha onamiz birga chiqardilar oyisha onamizga chiqdilar oyisha onamiz ketyaptilar qarangki azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalamning jufti haloli bo'lgan mo'minlarni onasi bo'lgan oyisha onamiz taqvodor bo'lgan abu bakr siddiqni qizlari safarga ketyaptilar mana shu joyda yana bir bizga ta'sirli holat bo'lgan ekan tarixda oyisha onamiz kiyimlarini kiygandan keyin ayollik g'ururlari rasulimizning jufti halollari bo'lsada ayol bo'lganligi uchun o'zlariga bir taqinchoq taqqisi kelib qoldi lekin ne ko'z bilan ko'rsinki biror taqadigan taqinchog'i ham yo'q edi o'zining opalari asmo onamizni oldilariga borib onamizdan o'sha vaqtincha borib kelguncha taqib turgani arzimas bir pulga bo'ladigan marjonni olib taqib oldilar rasulullohdek zot butun dunyoga oltindan qimmat qur'oni karimni nurini solgan rasulimiz alayhissalotu vassalamning jufti halollari nasiyaga vaqtincha taqib borib kelishlikka bo'ynilariga marjon taqdilar lekin bu marjon nima uchun taqildi buning haqiqatini biz bilmaymiz balki o'sha mahalda oyisha onamizni o'zlari ham bilmagan nima uchun marjonga rag'batlari bo'ldikin uni o'zlari ham bilmagan edi ammo o'sha safarda o'sha marjonlari yo'qolib qoldi bo'yinlaridan marjonlari tushib qoldi oyisha onamiz aytdilarki marjonim yo'qolib qoldi topib beringlar dedi holbuki bu arzon marjon edi olib bersa bo'lardi lekin omonatga xiyonat bo'lmaydimi oyisha onamiz turib oldilar rasulimiz alayhissalotu vassalam hammani oyoqqa turgizdilar oyishani marjonini topinglar dedi hamma izlayaptilar hatto ba'zilar kelib abu bakr siddiq roziyallohu anhuga qizingizga aytmaysizmi rasulullohni hammamiz yo'ldan qoldirib shu arzimas marjonga shuncha ovora qiladimi axir badavlatsizku yana olib berasizku hozir namoz payti kirib qoldi baxtiga suvimiz ham yo'q endi nima qilamiz dedi oysha onamiz aytadilar imom buxoriy o'zlarining kitoblarida rivoyat qiladi mana shu paytda deydilar rasulimiz ham izlab izlab oxiri oyisha onamizning oyoqlariga boshini qo'yib uxlab qo'ygan ekan abu bakr siddiq qizlariga tanbeh berib qo'yish maqsadida kelsalar rasulimiz sollallohu alayhi vasallam qizining oyog'ida boshini qo'yib uxlayapti lekin shunda ham shijoatli abu bakr siddiq oyisha onamizning orqa biqinlariga qo'lini turtib turtib gapirdi ey oyisha uyalmaysanmi qizim rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtatasanmi suvimiz yo'q namoz payti kirib qoldi nima qilasan qanaqa qilsan deb hadeb yelkalariga to'xtamasdan biqinlariga turtib turdi oysha onamiz aytadilarki agar oyog'imni rasululloh alayhi vasallam bo'lmaganda o'shanda dod deb bo'lardim lekin sabr qilib turdim dedilar shundan keyin marjon topilmadi endi ular aytdilarki topilmadi endi turaylik dedilar shu paytda shundan topilmaslikdan avval namoz payti ham kirib qoldi endi bir murojaat qilish kerak nima qilamiz endi suv yo'qku abu bakr siddiqqa murojaat qildi bu zot rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga murojaat qildi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam nima deyardilar hali bo'lmagan narsani bu zot ham aqllaridan aytolmas edi endi nima qilamiz suvimiz yo'qku tahoratimiz yo'q ko'pimizni deb turuvdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham hayron bo'lib turdilar shu holatda alloh taolo qur'oni karimdagi oyatni olib tushdiki agar suv topolmasangiz tuproqqa tayammum qiling degan oyatni olib tushdi haligi buyurilingandan keyin abu bakr siddiqni achchiqlanib ko'rganini turganini ko'rib rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey abu bakr qizingiz haqqiga duo qiling oyishaning marjoni yo'qolishligi qiyomatgacha mo'minlarimizda suv yo'qolganda yengilligiga sabab bo'ladigan oyatni tushishiga sabab bo'ldi dedilar ana nima uchun rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni jufti halollari marjonga rag'bat qilgan edi ekan mana shu tufayli qiyomatgacha bizga tayammum qilishlik yengilligi berildi ana endi o'sha voqeadan keyin u oyat nozil bo'lib hammalari tayammum qildi tahorati yo'qlar suv bilan olganlardan tashqarilar endi tuyani shundoq turgisalar tuyani tagida marjon yotgan ekan olib bo'ynilariga taqib ham oldilar taajjubki faqat allohni marhamati bilan bu ish bo'lgan edi yana bir joyga borganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalamning ayollari oysha onamiz yana bir o'zlarini hojatlari uchun tashqariga chiqdilar o'sha joyda qaytib kelib bo'ynalarini ushlasalar yana marjon yo'qolib qolibdi endi yana aytib hammani oyoqqa turgizamanmi dedilarda o'zlari marjonni izlab ketdilar agar omonat bo'lmaganda balkim bunday qilmas edilar izlab izlab izlab qaytib chiqsalar oyisha onamizni jussalari kichkina yosh bo'lganligi uchun gajava ustida o'tiribdi degan o'y bilan gajavani ushlab turganlar ketib qoldilar tuya ustida bor deb o'yladilar oyisha onamiz ne ko'z bilan ko'rsaki hammalari ketib qolibdi shunda oysha onamiz hijolat bo'lib qoldilar u yoq bu yoqqa yugurdilarda mani yo'qligimni bilsa o'zlari qaytib kelar deb bir joyga kelib o'tirdilar charchagan edilar charchab o'tirgan holatlarida ko'zi uyquga ketib qoldi shunda ulug' sahobalardan biri bo'lgan shu voqeani asosiy sababchisi bo'lgan salfon ibn muattal roziyallohu anhu kelib qoldilar shundoq kelsalar oisha onamiz mo'minlar onasi yolg'iz o'zlari sahroda uxlab turibdilar va musibat edi musibat bo'lganligi uchun ham sahoba inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb yubordi oysha onamiz ko'zini ochdilarda darhol o'zini berkitdilar chunki bu voqea hijob farz qilingandan keyin edi safon ibn muattal roziyallohu anhu keldilarda ya ummul mo'minin nima qilyapsiz bu yerda dedilar rasulimizning ayollari bizning onamiz oyisha onamiz bir og'iz ham gapirmadilar indamasdan turdilar bildilarki gapirmaydilar va tuyalarni olib kelib yotkizdilarda o'tiring deb o'tkazib oldilar sahoba o'zidayo xursand dunyodagi eng ulug' ishni qildim oyishani olib boryapman rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilsalar juda xursand bo'ladi degan o'y bilan bordilar bir yarim yo'lga borganda gajava ustida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jufti haloli yo'qligini bilgan sahobalar sarosimaga tushib qoldilar shu holatda rasulimiz haligi sahoba bilan ayollari kirib keldilar hamma bo'lgan voqeani oyisha aytib berdilar yana hamma masala hal bo'ldi ketdi lekin bunday imkoniyatdan munofiqlar foydalanardi ibn salul degan munofiq hasson degan munofiq mistoh degan munofiqlar mana bu narsadan foydalanib oisha u bilan bir sahoba bilan chekkada nima qilayotgan ekan nimaga orqada qolib ketibdi degan g'araz niyatli gaplarni chiqara boshladi bu tarixda qoldi azizlar birpasda bu gap tarqab ketdi endi haligi voqeani eshitgan o'zini qilgan ishi bilan faxrlanib turgan sahoba bu gapni eshitganda yuzlariga shapati tortib yubordi qo'llarini tishlab yig'ladi axir ummul mo'mininga nisbatan mana shunday haqorat qiladilarmi deb yig'lab yubordilar oyisha onamiz kelganlaridan keyin betob bo'lib qoldilar lekin oyisha onamiz bu narsani bilmas edilar bo'lgan gapdan bexabar edilar onalari umr umonani uylarida o'tiribdilar um, dam olyaptilar mana shu joyda kasal bo'lib qolganlarida bir narsa oysha onamizni iztirobga solardi rasulimiz alayhissalotu vassalam oldingidek mehribon bo'lmay qoldilar kirardilarda oysha onamizni onalaridan buni ahvoli qalay deb qo'yardilaru boshqa gapga o'tmasdilar odatda rasulimiz qattiq hurmat qilardilarku lekin bu gap ancha tarqab hatto rasulimizga ham kelib qolgan o'sha sahoba bilan oysha onamizni birgalikda yurganligini boshqacha gap qilib tarqatib bo'lishgan edi oxir oqibat oysha onamiz buni eshitmay yigirma kundan ortiq yurib qoldilar onalarini uyiga bordilar shunda ummu mistoh degan joriya ayol bor edilar bu mistohning onasi edi mana shu ona aytib qo'ydi oysha onamizga bo'lgan voqeani odamlarni chiqarayotgan gapini gapirganlaridan keyin oysha onamiz qaltirab ketdilar hujralari kelib yig'lab oldilar ibn hishom o'zining sirati nabaviya degan kitoblarida shunday yozadilarki oysha onamiz aytgan ekanlar shu voqea bo'lganda man shunchalar ko'p yig'ladimki o'pkam oqib ketdi shekilli deb o'ylardim dedi oysha onamizni yig'latdi la'natilar munofiqlar har doim g'alaba qilgandek bo'lardilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam bir kuni jur'at qilib oysha onamizni oldilariga kirdilar sanga qazif bo'lyapti tuhmat bo'lyapti ey oysha agar mabodo shunday ish bo'lgan bo'lsa tavba qilavergin dedilar alloh tavbani qabul qilguvchi dedi shunda qarangki oisha onamiz rasulimiz alayhissalotu vassalamga shundoq shijoat bilan gapirib yig'ladilarki ya rasululloh agar man tavba qilsam bu ishni qilgan bo'laman dedi man faqatgina bir narsani bilaman buni hukmini olloh o'zi bildiradi ollohdan boshqa mani yordamchim yo'q dedilar hatto onalari otalariga ham qaramasdan yig'lab yotib oldilar shu zahoti rasulimizga surai nurda o'n bitta oyati nozil bo'ldi qur'onda bayon qilindi bu ifk bo'lganligini bu tuhmat bo'lganligini hamma bayoni berilingandan keyin rasulimiz alayhissalotu vassalam qur'onda o'qib berdi oyisha onamizni onalari oyisha onamizga qarab tur o'rningdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga rahmat ayt deganlarida oyisha onamiz yo'q man rasulullohga emas hamd hamdu sano aytaman olloh mani yuzimni yoriq qildi dedi mana shundan keyin kim shunday tuhmat qilsa u jazolanadigan darra uriladigan hammani oldida sharmanda qilib biror marta ham qaytib guvohlikka qabul qilinilmaydigan haqidagi oyat tushdi va hozirgi aytilib siz bilan biz o'rganayotgan yetti gunohni yettinchi kechirilmas qochadigan gunohdan bittasiga aylandi shuning uchun ham biz mana shu narsadan saqlanishligimiz kerak kunlarni birida moshinada ketayotganimizda bir odam oldimizda ketayotgan ekan manga qarab aytyaptiki bir nechta muslima ayollar o'tib qoldilar ular o'zlarini satr qilgan ro'mollar o'rashgan uzun ko'ylaklar kiygan juda ham chiroyli haqiqiy muslima libosda o'tib qoldilar oldimda o'tirgan odam shundoq orqaga qaradida domla hozir fohishalar shunaqa yuribdi ekan dedilar man aytdimki astag'firulloh deng taqsir nega tuhmat qilasiz mana opamga mana singlimga e kechirasiz sizni opangizmidi sizni singlingizmidi muslima mana opam mana singlim kerak bo'lsa mana onam bo'ladi taqsir agar shu gapni xalq orasida yoki boshqa joyda gapirsangiz ta'ziringizni berib qo'ygan bo'lardik lekin bundoq demang azizim ularni haqqiga duo qiling siz o'zingizni ayolingizni sharmanda behayolarcha yurganidan yig'lingda muslima ayollar haqqiga duo qiling deyishlik bilan to'xtaldik chunki azizlar bu tuhmat bo'ladi bu qazif bo'ladi bu kechirilmas gunoh bo'ladi bunday deyishdan saqlanishimiz kerak yaxshisi hammamiz o'z qizlarimizga hayo iffat so'raylik alloh bizni ushbu yetti gunohdan uzoq qilsin yetti gunohni birortasi ham nafaqatgina bizda zurriyotimizda jamiyatimizda bo'lib qolishlikdan allohni o'zi saqlasin subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin alhamdulillahi robbil alamin ya robbi. bu qilingan masalaga avvalo bizni o'zimizni amal qiladiganlardan qilgin yo robbi duoga qo'l ochib turgan bu musulmon birodarlar hamma aka ukalar o'tiribmiz o'zingga taqvodor qilgin yo robbiy yetti gunohdan tashqariga yana aytilingan boshqa kaboirlardan ham bizlarni uzoq qilgin yurtimizni tinch qilgin osoyishta qilgin baloyi ofatlardan salomat qilgin iymonda e'tiqodda bardavom qilgin va axiri daavna alhamdulillahi robbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh hammalarimizni bugungi bu amri ma'ruflik shar'iy marosimdan xulosa va taqvo ato qilgan bo'lsin hammalarimizga hozir ba'zi birodarlarimiz kelib yana suhbat so'rayaptilar azizlar biz har bir o'tirgan musulmon birodarimizni takliflarini e'tiborga olishlikka harakat qilib boramiz doimo o'zi da'vat uslubida bir odam yolg'iz o'ziga da'vat qilsangiz ham ming kishiga da'vat qilgandaqa qilaverasiz ming kishiga ham o'shanday tartibda da'vat qilinadi o'zi aslida shunaqa muloyimlik bilan chiroyli da'vat qilib targ'ib qilinadi amri ma'ruf bo'lishi kerak lekin yana bir narsani ham hisobga olishimiz kerakki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam xayrul kalami qolla va dalla deganlar so'zlarning eng yaxshisi ozginasiyu dalla degani yana ham o'zbekchaga moslab aytsak lo'nda degani bo'ladi ozginayu lo'ndasi dalolat qiladigani anig'i yaxshi bo'ladi deganlar bir majlisni o'zida agar ikkita uchta mavzuda suhbat bo'lib ketsa haligi avvalgi mavzuni esdan chiqarib qo'yiladi avvalgi mavzu esdan chiqadida birodarlarimiz keyin haligi keyingi mavzu bilan uni aralashtirib yuborishlari mumkin shuning uchun ham hozir bu yerda ba'zi azizlarimiz kelib asmoil husmodan suhbat qilib bersinlar deyaptilar endi bu o'zi alohida bir mavzu bir katta bir e, amr ma'ruf emas balki bir nechilik jumani o'zini ichiga oladigan mavzuni bizga hozir taklif qildilar bu kamoli allohga bo'lgan muhabbatlaridan chunki asmoil husno o'sha alloh taoloning chiroyli ismlari hamma ismi sifatlarini mo'min musulmon o'zi asli bilishimiz kerak nima uchun chunki biz o'sha subhanalloh deganimizda subhanallohni tarjimasi tafsirida subhanalloh so'zini qur'onda kelgan tafsirida tanazzaha an sifatil muhdisat deb tarjima qiladi subhanallohni mufassirlar tanazzaha an sifatil muhdisat ya'ni subhanalloh deb biz o'zbekchasiga ollohni poklayman degan ma'noda aytaveramiz lug'aviy tarjimada lekin mufassirlar aytyaptiki alloh taolo o'ziga yangi paydo bo'lib qoladigan har qanday ism sifatdan munazzahdir pokdir demak biz boshqa ism boshqa sifat qo'shib qo'ya olmaymizda endi alloh taologa shuning uchun hadisda kelgan oyatda kelgan o'sha ulamolar tomonidan belgilab qo'ygan ism sifatlarda albatta asmoil husnoni o'rganishimiz kerak bir kuni rasulimiz alayhissalotu vassalam oisha onamizning oldilariga keldilar oisha onamiz o'zlari rivoyat qiladilar bu hadisni rasulimiz alayhissalotu vassalam keldilarda oisha dedilar alloh taolo manga shunday bir duoni o'rgatdiki agar shuni duo qilsa shubhasiz qabul bo'ladi dedi duo shubhasiz qabul bo'ladi dedi oysha onamiz aytadilarki man rasululloh sollallohu alayhi vasallamni atrofida girdir kapalak bo'lib olishni boshladimki shu duoni menga o'rgatib qo'ying deb rasululloh aytdi atroflariga borib yo rasululloh menga shu duoni o'rgatib qo'ying shu duo qabul bo'ladiganda o'rgatib qo'ying dedim deyaptilar oyisha onamiz lekin rasululloh alayhi vasallam yo'q oyisha buni yaxshi yomonlikka ishlatib qo'yib o'zingni manfaatingga ishlatib qo'yishing mumkin shuning uchun o'rgatmayman dedi deyaptilar lekin oysha onamiz yalinishini qo'ymadilar o'rgating ya rasululloh deyaverdim deyaptilar oxiri o'rgatmaysizmi yo rasululloh deyavdim yo'q deyavdi deyaptilar o'rnimdan turdim deydilar tahorat olib ikki rakat namoz o'qidimda alloh taologa duo qildim deydi duoda yo rabbiy seni butun chiroyli asmoil husnalaringni o'rtaga qo'yib duo qilib so'raymanki rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha duoni manga o'rgatsinlar deb duo qiluvdi deyaptilar oysha onamiz rasululloh tabassum qilib kuldilar kuldilarda san o'zing o'sha duoni qildingku hozir dedilar ya'ni rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytmoqchi bo'lganlari asmoil husnani aytib qilingan duo shubhasiz qabul bo'lar ekan albatta hamma duo qabul bo'lguvchi lekin mana bu hadisda xos qilib rasulimiz aytdilar shuning uchun albatta asmoil husnaga mo'min odamda ishtiyoqi muhabbati baland bo'ladi lekin hozir biz to'qson to'qqiz ism sifatlarini biza to'g'ri qabul qilinglar ojizona aqlimiz bilan buni aytib sharh berishlikda bitta ikkita marosimda ojizmiz lekin bir narsani aytib qo'yishimiz kerakki hamma ism sifatlar bitta olloh degan ismlarini bizlarga dalolat qilib o'rgatishlikka ishlatiladi endi biz bo'lsa har kuni bitta bir uchta ismini tinmay ishlatib yuramiz bolamiz shunchalik davrdan katta bo'lgunga qadar o'lgunimizga qadar ham shu yerda o'tirgan jamoat bir kunda bir necha marotabalab ollohni uchta buyuk ism sifati bor mana shuni to'xtamay ishlataveramiz bu olloh rohman va rahim ya'ni bismillahi rohmanir rohim degan isbot har kuni aytamiz bu gapni bismillahi rohmanir rohim deb lekin mana buni ma'nosiga ko'p ham e'tibor qilmaymiz bismillahir rohmanir rohim degani nima degani lug'aviy tarjimani qiladigan bo'lsak hozir bu yerda o'tirgan ko'p musulmon birodarlarimizdan bismillohni ma'nosini bilasizmi desangiz ha bilaman nima degani bismillahi rohmanir rohim degani shu ishni ollohni nomi bilan boshlayapman degan ma'noni beradi deydilar bu ularning o'zlarimizni aqlimizga yarasha bilganimiz lekin bir narsani bilishimiz kerakki bismillahi rohmanir rohim qur'oni karimni ichidan bitta oyat bu o'zi alohida bir oyat bo'lib nozil bo'ldi bundan tashqari bismillahi rohmanir rohim ichida ollohni uchta buyuk ismi aytilinyapti ya'ni olloh bismillahir rohmanir rohim deyayotgan odam hozir buni avval biz ma'nosini aytamizda keyin o'sha bismillohga hammamiz birgalashib bir ma'no berib ko'ramiz alloh butun dunyoda borliqni yaratgan zot xoliqi samovati val ard yeru osmonni olloh yaratdi sizni bizni din yo'q qilgan olloh sizga va bizga ulug' ne'mat islom ne'matini ato qilgan olloh hozirgi mana bu shartu sharoitni inom qilib ne'mat qilib berib turgan olloh hamma ne'matlarimizni haqiqiy egasi oxirgi qiyomat kunining podshohi bo'lgan ollohimiz bor biz shu ollohni ismini aytyapmiz rohman va rahim degani nima degani desa lug'aviy tarjimada hammamiz rahmdil mehribon bo'lgan olloh deb qo'ya qolamiz lekin istilohda esa rohman rahimni o'rtasida anchagina farq bor rohman degani alloh taolo kofiru musulmon hammaga barobar mehribon degan ma'no chiqadi rohmanni ma'nosi kofiru musulmonga bab barobar mehribon bismillahir rohmanir rohimda aytayotgan odam rasulimiz alayhissalotu vassalamni boshqa bir hadislarida tahallaqu min axlaqillahi ollohning xulqidan xulqlari bilan xulqlaning dedi ya'ni ollohni ismlarini o'rganib shundan o'zingizga xulq oling dedi bismillahi rohmanir rohim deb aytayotgan birodarimiz rohman so'zini ishlatyapti dunyoda musulmonu kofiru hayvonotu hammasiga olloh mehribon mana shu rahmonni ma'nosi bu dunyoda haqiqatda olloh mehribon azizlar qayerda ko'rdik kofiristonga olloh quyosh nurini tushirmay qo'yganini qayerda ko'rdik g'ayri dinni alloh taolo havosini bekitib qo'yganini balki ba'zi g'ayri din kofirlar bizdan chiroyli yashayotganga o'xshaydi lekin mehribon bo'lgan allohimiz razzoq sifati ila hammalarga rizq beraverar ekan hammani rizqini o'zi berguvchi hammaga bar barobar mehribon endi bundan biz nima xulqini olamiz rahman sifatini ishlatayotgan har bir birodar bu dunyoda hammaga insonmi u maxluqotmi o'zini mehrini qilaversin ekan chunki olloh mehribon olloh hammaga rahm qildimi biz ham rahm qilamiz hatto rasulimiz alayhissalotu vassalam chanqab qolgan itga qilingan muomala haqlarida sahih hadislarda keladi imom buxoriy to'plamlarida o'shanga qilgan odam ham sahih hadisda keladi chanqab turgan itga suv berib ajr topgan odamni haqidagi voqea hadisni keltiradilar demak alloh taolo rahmon sifatini aytayotgan birodar har kuni o'n martalab yuz martalab aytar ekan o'ziga bir qarasin kimga mehribonchilik qilish kerak kimga qilyapmiz alloh subhanahu va taoloni u qo'shnimiz yahudiy bo'ladimi u nasroniy bo'ladimi u kofir bo'ladimi bab barabar mehr shafqat ko'rsatishligimiz kerak ekan rahmon sifatidan mana shu narsa tushunib turibdi lekin alloh taolo bu dunyoda kofirga ham musulmonga ham hammaga mehribon ekan rahmon ekan degan o'y bilan shuni o'ziga ittikol qilmaylik chunki ona orqasidan rahim kelyapti rahimni ma'nosi ham rahamdil degan ma'no bor ammo istilohda esa qiyomat qoyim bo'lganda endi olloh faqat musulmonlargagina rahm qiladi qiyomat qoyim bo'lganda olloh faqat musulmonlargagina rahm qiladi rohimda aytayotgan birodar musulmon mana shu dunyoda musulmonlarga endi o'n karra ko'proq rahm qilsin chunki eng qiyin dahshatli mahalda birorta ham yordamchi yo'q bo'lgan mahalda parvardigori olam musulmonlarga shunday rahm qilar ekan biz ham bir birimizga shunday rahmda bo'lishligimiz lozim bo'ladi albatta bu qisqa va lo'nda bo'lgan bir tarjimasi istilohi mana shunga asoslanib endi bismillohni bir tarjima qilib ko'raylik bismillohni oldida abtadi u degan fe'lda hazb bo'ldi deydi ulamolar ya'ni boshlayman degan so'z chiqadi ya'ni bismillahir rohmanir rohim bu dunyoda kofiru musulmonga mehribon u dunyoda faqat musulmonlargagina rahmli bo'lgan ollohimning nomi bilan boshladim degan ma'no chiqadi azizlar qanday ham chiroyli kalomimiz bor bu dunyoda kofiru musulmonga mehribon u dunyoda faqat musulmonlargagina rahmlik bo'lgan ollohni nomi bilan boshladim ovqat yeyishni yozishni yurishni qaysi fe'l bo'lsa mana shu bilan boshlaymiz allohni rahmatidan umid qilgan holatda kelinglar azizlar mana shu muborak kalimani birgalashib aytib allohga duo qilaylik bismillahir rohmanir rohim bu dunyoda kopiru musulmonga mehribon u dunyoda faqat musulmonlargagina rahmli bo'lgan allohim sani noming bilan duo qilamiz butun asmoil husnoni o'rtaga qo'yib duo qilamiz duoga qo'l ochib turgan barcha musulmonlarni qalblaridagi eng ezgu niyatlarini ro'yobga chiqargin duoga qo'l ochib turgan va bizlarda oldimizda bo'lmagan bu joyimizda ishtirok etolmagan butun dunyo musulmonlarini yo rabbiy tinchlikda qilgin yo rabbiy bu jamoat seni butun asmoil husnoga bo'lgan muhabbati ila so'rab turibdiki bizlarni munofiq qilib qo'ymagin qiyomatga qadar bizni zurriyotimizdan kofir va munofiq qonini chiqarib qo'ymagin yo rabbiy mana bu ilmiy shar'iy marosimni sababchisi bo'lgan kuyov to'ramizga kelinimiz bilan uzoq umr shariatga muvofiq hayot bergin mana bu joyda o'tirgan qora akalar va bizlarni yo robbiy beriyo bo'lishligimizni ta'min qilgin o'zingni rahmatingdan umid qilamiz oxiratda rahmatingga musharraf aylagin musulmonmiz deb yuribmiz yo robbiy chin musulmon qilginda rahm sifatingdan bahramand qilgin va sallallohu ala sayyidina muhammad va ala ali muhammad va barik vasallam bi ya arhamar rohimin allohu akbar assalomu alaykum أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطرف النهار وجعله لنا هجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر shayx hazratlari muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari bilan birga edik juda katta tantanali amri ma'ruf bo'ldi bu kishiga hozir bizga qilgandaqa duolar taklif qilindi shunda hazrat bir hadis bir rivoyat keltirdilar shu narsani hozir sizlarga aytmoqchiman odatda o'zi man buni masalan kitobda ko'rgan bo'lsak ham eshitdik o'sha roviylari qo'shilib ketaveradi masalan mandan eshitgan odam keyin bu kishi bundan eshitibdi bo'ladi hazrat shunday dedilar aytdilarki anas ibn molik roziyallohu anhu bir joyga borgan edi ekanlar o'tirsalar odamlar kelib aytibdiki taqsir katta anjuman bo'ldi iroqdan bag'doddan u yoqdan bu yoqdan mehmonlar kelgan shularni haqqiga duo qilib bersin duo umidida kelgan taqsir bir duo qiling debdilar anas ibn molik qo'llarini duoga ochib robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar deb duo qilibdilar bu qur'ondan oyat bo'lgan bir oyatiy duolarni hukm turkumidan ma'nosi robbana atina fid dunya hasana ey robbimiz bizga bu dunyo hasanotlarini bergin mana shu hasanot deganda ba'zi mufassir ba'zi ulamolar shuncha ko'p tarjima qilgan ekanki dunyoda nimaiki hasonat bo'lsa shuni ichiga kirar ekan u ayol bo'lsin u farzand bo'lsin u halol dunyo bo'lsin u halol ne'mat bo'lsin u salomatlik bo'lsin u ilm bo'lsin va ilm bo'lsin nima bo'lsin mana shu hasanani ichida chunki dunyodagi hamma hasanotlarni bergin deyilar ekan va fil oxirati hasana va oxiratdagi hamma hasanotlarni bergin jannatmi u mahshardagi yengillikmi u mezondagi amal tarozini og'ir bo'lishligimi hamma narsa mana shu hasanani ichida oxiratdagi hamma hasanotlarni bergin va qina azabannar va bizlarni azobi nor do'zaxni azobidan saqlagin degan ma'no bo'ladi anas ibn molik roziyallohu anhu shuni aytib duo qilibdilar oradan bir qancha vaqt o'tmasdan o'tirganlardan yana biri kelibdida taqsir bular duo umididalar bularga bir duo qiling turarkanlar debdi shunda anas ibn molik ularga qarab hey sizlarga men dunyo ne'matini mayda mayda qilib olib beraymi sizlarga bu dunyodagi hamma hasanotni so'ragan bo'lsam oxiratdagi hamma hasanotni so'ragan bo'lsam do'zaxdan panoh so'ragan bo'lsam yana nima qoldi so'raydigan degan ekanlar shuning uchun mana bu ta'lim ekan azizlar shuni bir bir fikrimizga olaylik bir marosimda bir kuni sanab o'tirsam 18 ta duo bo'ldi duoni malol olmaymiz bu ibodat lekin bular talab asli duo qilayotganda o'tirgan odamlar hamma qo'lini ochganda o'zini duosini o'zi qilsin qalbida nimaiki niyati bo'lsa o'zi boxonimizdan to'g'rilayversin